Eta horretarazten dauziet entzuleak gure goizontako gomitak ditugula Pascal Indose askako presidenta eta peio urriza endaiako ikastolako zuzendaria azken egun hauetan berriz piztu den ez badaren aipatzeko bereziki beraz uh, eh, frantzesa administraziotik eta diren debekuen gatik orduan uh, peio urriza eh, eta telefonaz gurekin baitzira uh, eh, zer gatik olako ez da bada abiatu da endaian or, uh, ikusi dugu Eh, diru publikoaren erabilpenaren inguruan eta eh, batzuek diote sobera ondia dela proiektua diru eh, hori pribaturat joitia eskola publikoetan eta egiten delarik ere eskarazko erakaskuntza eta holako argumentuak entzuten delarik zuek zabaldu duzue ageri bat horren daian berian preseski e, eta pundu hori erantzuteko eta hor zer diozue preseski proiektuaren kontra direneri? Bai, eh, ba, hor, eta Paskal Gernon bezala, diak emirzen hor, eh, beraz, eh, edo urtian badidela, beraz, eriko autoskundiak, bimita malauian, martxuan, eta mm, ez da guzia piztu da benarteko kalapita politikoa batik, eta, mm, bo, bizten, bena badida, beraz, hor, eta eriko txan ziren, zen, eta maitatian, ba, zen, ba, ziren tenentzi haunitzeteko jendeak, elkartuak eta beraz, eriko txan antzimetara mateko, eta beren artean hasi dira, beraz, Beraz, arte de direk alapeitan, jakinik, bon, beraz, batzuk egia da, la biziki eh, alde eta, eta ikastoren kontra zilela ere. Eta gero, proiektu hori, eramaten genuen proiektu hori, erikutsiarekin landua izan dena. Eta beraz, gure beharrak eh, hori urtez betetzen duen eh, ikastola berri proiektu horrek, uh, dirua kostatzen zuen, baina bazen uh, posibitate bat hori urtez pagatzea ari eta beraz, bera sortu da karapita, batzuk alde, beste atzuk kontra, eta baten batek eta joan, joan da ere, eta sekulako zarata edo ahabotsa egin du prentxan eta agertuz bere burua, eta beraz, eh, beste batzu, bere, bere aldekoak edo, itzaretik agertu dira, beraz, irunpetik agertu dira, eta kontra agertu dira, eta... Elburua izanik, eh, eluden eta autoskoniak eh, autoeskundetako preste zaitea eta beren burua erakusteko edun autoeskundetako hartu dut edan duzu gaia hori e, beren burua erakusteko eta erabiltzeko politikoki erabiltzeko eh, Estakulu bat bezala, beraz hartua da ba, ba, ba. hor arazo politiko horren eh, gatik Estakulu eta bon, batzuk e, kontra dira ere eh? badira, badira horren ez da behar lehenko ez da behar dira beraz, zerrandu beraz, beraz inmersioaren kontra, edo euskararen kontra, edo diru publikoa uh, egoitza privatua entzat, jakinik guk ere zariak orda entzien dugula, eh, eta uh, eh, nire bizi diren uh, eh, buraxo eta dugu, beraz, guk ere, eta guri ere, zorzaigu diru publikoa, beraz, uh, stabilaz, Bo, batzutan itxusiak edat, berriz agertu dira. Mm -hmm. Antziak genituen berri urte hau eta antziak genituen ez da berriz agertu dira orain. Pascal, arazoa beraz espaldikoa dela hor falu legea ipatu dugu, horrekin egina izan da hain bat urtez, eta zergatik orai agertzen da eh, blokatze egoera hori? Be, um, nik zinez uste dut, uh, endaiako haute txengatik. Eh, hori egan behar da, nola, eien gatik da. E, eh, guti bera, janezake gauzak diskretoki eta beti bezala pasatu balire, ebe eh, nola spait e, segrentu ezten gauza hori segituko zuen oino luzaz. Alor, zertarako gauk, bon, ala ere, pixkat bada bitxikeria bat, justu orain agertzea, su prefet horrekin, nolazpait uh, eh, lujaldelkargoa ere ukatzen dutelarik, eh, hainbat uh, koropilo, berriz koropilatzen ari direlarik ipajaldean, bada zerbait bitxi. Bon, hau lehena. Baina paranoia hortan kolektiboki sartu gabe, egia da lehen lehenik dela endaiaren uh, joera. Eta nolazpait azpait norbaitek baliatu balin badu hori, uh, ene, azteko, ene gatik azteko ez dut uste suprefeta denik. suprefeta maluruzki, hor da legearen aplikarazteko zozoki, eta inoiz baino zozoki aplikatzen du hor, erramene erraite maitu, bo mesu izazie, hor bat da lege bat nik aplikatzen dut. Gero, badakigu, eh, edo zeinek badaki, eh, lege guziak ez direla justuak. Nola. E, aplikatzen daukute hor, eh, askari aplikatzen dute lege bat, lege katoliko bat. Bon, eniz zuain sartuko falu legea zer den, nundik datorren eta bertze, ikusi dut hor, eh, Le Journal du Pei atera dutela Victor Hugo garaian, e, ua izan baitzen falu lege horren eta kontra, eh? behaz, piskat kotkatzen du ze, ein, ze, ze epokan ginen, viktorigo izan zen lege horren kontra, behaz, hor, <laughs> untsa olertzen dugu, aspaldikoa dela lege hori, mhm. eta zinez hor tekstu edera egin zuen berak. Baina, ez, ez niz hortan nola, da bertze arazo bat, eh? da laiko eta katolikoen arteko bojoka bat, gu ez gira hortan. Problema da, aplikatzen daukutela lege bat guretako egina izan estena hori lehenik. Eta bigarrenik, erganezake, baina eh, gaur egun lehen mailan 2000 haurrak uh, eh, eskolatzen ditugu. 2000 haur ditugu ikastoletan. Biak, esten balin madugu, haur horiek noa joanen dira. Estatistikoki, euneko eh, irugoita maha joanen da eskola publikorat. Eta gaur egun eskola publiko gehienak ez dira aski, handi, haur horien aterbetzeko. Eh, gehien gehienak eh, handitu berko genituzke. Eta handitzen balin baditugu, estatistikoki eh, ere, guti gora bera, auk baten aterbetzea uh, eskola batean balio du ama bos mila euro apepres. Eh? Investitu behar da ama bos mila euro aurkal guti gora bera, eta eskola publikoan, nola, sehaskan piskat merkio lortzen baitugu egiten, eh? ama mila, ama eka mila eurotan apepres. Baina, bref, eskola publikoetan ama bos mila, bez, ama mila bider ama... Ah, Uh, eh, amalau mila eta barkatu. Ama bos mila, bider mila eta lau egun hauk, eh, jena baita eguneko laro eh, behar dira ogoi milion baino gehiago hauk horien aterbetzeko. Egan abaitu zer, be, no zoleman nolazpait guk zergak pagatzen ditugu, baina gainera gure xosa, eh, xos pribatua, ebe nolazpait eh, ebe etxek, ez dute eman behar guk paratzen dutelarik. Beaz hor, eh, nik erran ezake kasik, zorra bi aldiz paratzen dugula, eh, da lehenik ez baitugu lortzen diru publikoa gure aurrendako, eta gainera gu hor paratzen balin behar balin bat ebe azken finean, da eiek egiten ez duten du bat. Beaz hor bada, sekulako injustizia eta azken gauza, da ez tantzi behar, sehaska laikoa dela, Eh, errepublikaren legez beno lazpait eh, publiko eh, sistema hortan xar genezakela laikoa gira, bainan gainera baditugu bi funtzio nun bertzek bakarrik ezkuntza egiten duten Eh, eta unik uste dut saskan untsaiten dugula eh, bada guain latonoita malau eta latonoita ma bost urtetik eh, ikastola guziak kontratupean dira eh, zu kontrat asoziazioan abel edukazio nazionala hau da gure eh, formatoa lege, lege eta juridikoki Beaz, ez baginen lan hori untsa eginen, egiten, bakatu, ba, aspaldidanik kontratu horiek eh, eta eh, ez zituzten eh, onartuko. Beraz, lan hori ezkuntza lana dugu, eta gainera hoain bada bigarren konbenioa sinatzen dugula rektorra eh, dutzarekin, hori oinarritua 2008ko konstituzioan, erren baita, eh, le regional font parti du patrimoine de la France, eh, eh ma artikulua, behaz gainera badugu funtzio hori, euskaldunak egin behar ditugu gure aurrak, gure hizkuntzaren salbatzeko eta konstituzioaren arabera. Behaz, bi funtzio horiek betetzen dugu, erren baita, berzabaino doi bat gehiago, eta, eta medio gutxiagorekin, eta oraino alakoak ditugularik, eh, be, bertze lege zahar bat, e, eh, ateatzen daukute, hor bada, injustua den gauza bat, eta horretarako ateako gira biar manifan ez da bai. Eta hor dion, uh, eh, bon, atera bidea biztan dena legea aldatzea, ez delarik eta legea ongi eta ona, beraz, errealitateari erantzuteko, eta hori behar dela lortu. Egia da, azken denbora hauetan, eskolen araberritzeko lege berria ipatua izan dela, hor senatuan sartu dira, beraz, emendakin zonbait, beste batzu ez, eta beriziki hor bazen, eh, hala, e, gaur haipatzen dugun gaia, ikastolen eraikitzeko baimen ditaiken edo dezaken eta emendakina, e, ez da onartua izan, baina horrek ukan dezakela segita bat bigarren irakoketan departamentu edo parlamentuan, hori erraiten zaukun ere, Frederik Espainiak, eh, kentzun dezagun zonbait segundaz? Paul Molak, qui aujourd'hui siège comme moi à la commission des langues régionales, lui vient de le reprendre et donc va le réinscrire tout de suite à l'Assemblée, puisque ce texte étant fini au Sénat, il va repartir à l'Assemblée. Et donc c'est Paul Molac, député euh, breton, qui lui-même est touché dans le cadre des écoles d'Iwan, qui va reprendre cet amendement, donc le mien, qui avait été tout compte fait accepté en commission des finances, pour pouvoir essayer de le refaire passer et donc faire le forcing à l'Assemblée nationale. Ordeon, zer segida emanen da? <clears throat> Ebe, espero dut puntxaraino joanen dela gauza hori, e, badakigu eta aitortu behar dugu, e, badakigu diputatuek eta senatariek e, lan egin dutela gai hori buruz. gordeka, egia da, baina eramana izan da lan bat. Gordeka zertarako, be, diskretoa izan behar da, nola biziki beldur baitira, uzkur baitira denak falu lege hori unkitzen dugularik, bat, basatzen da alako zerbait hor, historio eta mamu zaharrak atatzen dira armairutik. Beaz, Diskretuki egina izan da lan bat, Pol Molak eh, hitz egin dut, Frederik Espainiak ere hitz egin dut, eh, ikusitugu diputatuak ere eh, bagdata e- eta azken egun horietan, badan aikeri bat zerbaiten egiteko, problema da gaur egun ez dugula bertze biderik puntiaraino joan behar da hori, edo finida, eta lehen erraiten harik txut, ala da, ez balin badugu lortzen zerbait fite, hemen digoite ezingo gira garatu, eta hor badago guretako sekulako arazoa behaz, espero dut puntiaraino joanen dela, problema da, eh, hemen irure mila biztane girela, eta ez girela ezer, eta hor, nahi nuke bertze, nere bertze kasketa atera guain eskolimeko lendakaria bainiz ere eta bakzu bada lege bat konstituzionalki ezin da populu talde bati eman lege berezi bat. Gauza da hor ez dela populu e, berezi bati emaiten, eh? E, hor eh? Bretaindarrei, Oksitandarrei, Kataluniarrei, Alsaziarrei eta Euskaldunei erantzuteko da e, lege hori, e, diuan, Bresola, Kalandreta eta ekin batera da sehaska e, historio hortan. Peio Risa, manifestaldia izanen da bihar, baina izanen da ere gaur berian endaian hori ere importanta da zurentzat? Bada, ez gira, beraz, patxkalak bezik jongi esplikatu duen ezela, beraz, espero dugu legeak eta aldatuko ituztela, eh? Baina, bestalde ere, behar dugu, ez gira, eta sozialisten eta, eta parlamentarien behar egiten gu moitziko gu dugu, eta moitziko gira, gaur berian eta ikastemenen daian berian eta e, musikaren besta da, eta normalki ah, demora erra egin behar du atxaldeko, ah, demora erra du ater, eta atertuko du atxaldeko, nahiz eta orain euria iduntek ben gautza ala, baina atxaldean gogoa dugu ikastolatik jutea eh, eta ikastolako buraso eta aur eta erakarze eta laguntzaide eta, eta lagun guziak eh, eh, ikastolatik erikotxela ino oinez, eta mm, musikaren besta denez asmoa dugu, eta arabotsa, edo zarata meharretu dute mezara egitea, eta kasoak eta mm, e, tupinak edo zerren gauzak erri eta musik e, arabotsak egite errekutxe ino. Eta gero bilduko gira eta errekutxe antzinean errekian eginen dugu, kurtsua manen dugu, klasia eginen dugu, mainak eta mango ditugu. Simbolikoki ere erakusteko ikastolakoak ikasta lokalik gabe garela eta kanpoan, kanpoan garela eta beraz, espero dut eta atertuko dura eta irudi polit batzu eta politak edo adiraz gariak itanako ditugula. Mm -hmm. Beraz, uh, eh, elgarretara endaian eta biar manifestaldia baiunan uh, eh, Pascal, importantea zinez jendeak hor numera izaitea? Habe, ah, numera hundian izan gira, hor argi eta garbi gaiteko, hasten da berriz uh, de forz horietako bat, voilà. eta argi garbi, uh, eh, sehaska eta ikastola guzien uh, geroa da lan jeran hor, eta ez da bakarrik uh, bihar ukandezagun uh, jende pixka bat gehiago erraiten dutala hori, ez da zinez egoera larri, larri, lagia da, hor gutxi gora bera, uh, bakzu ostion peio erraiten zuen, astapenetik uh, ikastola aterbetua zela eh, egoitza publikoetan, baina ala da lekoainitzetan, ala da donioan eloitzetan. Eh, lehen ikastola bera arangoitzen eta leku publiko batean aterbetua izan zen, behaz beharrik astapenetik ukan genuela laguntza hori. Berzenaz, ez ziren ikastolak izanen gaur egun. Behaz, gaur egun kentzea balin badigute hori, eh, baina ez da jostailu baten kentzea hori, da gure lantrezna osoa pikutara botatzea. Beraz, elgarretaratzea bihar atxaldian hilu ontan eta bururatzeko kantu bat eh, behar duzu eautatu. Pascal, zer eautatu duzu? Uh, Asmazazu, baionako <laughs> suprefetari nahinako ah, kenyu bat eman. Zendako hori? Ba, <laughs> ua, baita gure zibla argik erraiteko. <laughs> asketa, zuretza ditxu sibaita, Euskal Herriko guneta, bai honako su prefeta, bu Buruan duzu gaskeda, Zuretzat ditxu baita Euskal Herriko guneta. Jauna zer duzun buruan, ninu zu jakin nahian, Untsa zintazke etxian obeki hospitalian. Baionako su